book2เก้าสิบเก้า nittiniคำแสดงความเป็นเจ้าของ genitiv แมวของแฟนดิฉัน min väninnes katt katten till väninna mi สุนัขของแฟนดิฉัน min vens hund hunden til vennen min ของเล่นของลูกดิฉัน mine barns leketøy leketøyet til barna mine นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Det er kåpen til kollegaen min. นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Det er bilen til kollegaen min. นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Det er min kollegas jobb. Det er jobben til kollegaen min. กระดุมของเสื้อหายไป Knappen i skjorta er borte. กุญแจโรงรถหายไป Nøkkelen til garasjen er borte. Computer อร์ของหัวหน้าเสีย Datamaskinen til sjefen er ødelagt. ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง Hvor er foreldrene til jenta? Hvor er jentas foreldre? ดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร Hvordan kommer jeg til hennes foreldres hus? บ้านอยู่ตรงสุดถนน Huset er i enden av gata. เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไร Hva heter hovedstaden i Sveits? หนังสือชื่ออะไร Hva er bokens tittel? ลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร Hva heter naboenes barn? Hva heter barna til naboene? โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหร่ Når er barnas skoleferie? Når er skoleferien til barna? คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง Hva er legens kontortid? Hva er kontortiden til legen? เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร Hva er åpningstidene til museet? Hva er museets åpningstider?